Kipapa, kipapa, kipapa, kipa. Kinyunyu, kinyunyu, kinyunyu, kinyu. Walimpana na malaria kamishna. Walikutana na malaria kamishna. Somebody, somebody. Somebody, somebody. Nyerere oye, Badazi.